алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи вабаракату баракалло фикум бародарам бале бародарам нисбат ба суолатон дар бораи оё инсон халифаи аллоҳ таборака ватаоло ҳаст ё нест аз ин оя далил мегиранд ки ваид қола раббука лилмалоикати инни ҷоилун фи лард халифатан аллоҳ таборака ватаоло мегӯяд ки барои малоикаҳо ки ман дар болои замин халифаеро офаридам пас оё ин халифа یعنی که خلیفه الله تبارک و تعالی هست عالما چی طور مفسرین رو چی طور درک کردگی هستند و فهمیدگی هستند اولا هر کسی که میگوید که این خلیفه الله تبارک و تعالی هست همین تعبیر همین سخن سخنی ناصحیح هست و جایز است و درست است از جهت معناش از جهت معناش درست است زیرا که الله تبارک و تعالی اون خالق تمام چیز است الله تبارک و تعالی مالک است الله تبارک و تعالی از خلق و از ملکش کجای رفتگی نیست که کسی دیگر را خلیفه خودش قرار بدید تا اینکه یک در بالای زمین یک کسی دیگر را خلیفه قرار بدید هر آین الله تبارک و تعالی مردم را با یکدیگر خلیفه یکدیگر قرار دادن در این آیت که الله تبارک و تعالی میگه اذ قال ربک للملائکه انی فی الارض خلیفتا الله تبارک و تعالی میگه که من در بالای زمین خلیفه را خلق کردم یعنی خلیفه انسان به خود انسان هست به یکدیگر خلیفه هستند یعنی که گذشتگیش میگذرد و بعدینش خلیفه گذشته اش میشود فهمو برادرم و همچنین امام نووی یک قول زیبای دارد در کتاب الازکارش درباره هایی که استفاده بردنش مکروه است ناجایز است میگوید که برای هر یک مسلمان لازم است هر یک مسلمانی که یک کسی دیگر یک مسلمان دیگر وقتی که امیر مسلمان ها می شود لازم نیست برای ما که ما بگیم که اون انسان خلیفت الله هست یعنی خلیفه الله هست амирро амире ки бигем пешво як гурӯҳ як тоифа мардум мешавад инро ҳатто мо ба танҳоиш ҳам гуфта наметавонем ки он халифаи аллоҳ таборака ва таоло аст балки мо фақат халифаи холӣ гуфта метавонем халифа ҳаст гуфта метавонем ва ё мегӯем ки халифаи расулуллоҳ сал ллоҳ алайҳи васаллам аст ва амирулмуъминин ҳаст الله علیه و سلم است و امیر المؤمنین هست این سخنا را استفاده بردنمون برای پیشواها برای امیرها جایز است اما خلیفت الله گفتن جایز نیست و حدیث داریم یک روایت داریم از ابن ملیک است ان رجلا قال لابی بکر صدیق یک مرد میگه ابو بکر صدیق رضی الله عنه را گفت که یا خلیفت الله ای خلیفه الله فقال انا خلیفت محمد صلی الله علیه و سلم و انا راض بذلك ҳазрати абубакри э, сиддиқ радиллоҳу анҳу рад кард гуфт ки ман халифаи аллоҳ аст халифаи муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастум ва ман гуфт ба ин розӣ ҳастум бибин ҳазрати абубакри сиддиқ ин халифатуллоҳ гуфтанро рад кард халифатуллоҳ гуфтан ҷоиз намебошад ва ҳамчунин марде умар э, умар ибни хатоб радиллоҳу анҳура гуфт ё халифатуллоҳ ай халифаи аллоҳ خطاب رضی الله عنه را گفت یا خلیفت الله ای خلیفه الله فقال پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت ویلک لقد تناولت تناولا بعیدا گفت ویل برای تو سخنی گفتی یک گپی گفتی که بسیار گپی دشوار و وزمینه گفت که این امی سمتنی عمر گفت که مرا مادرم عمر نم کردگی است فلو دعتنی بهذا الاسم قبلتو اگر گفت با همین نام فریادو میکردی قبولت میکردم عمر میگفتی قبولت میکردم فهمو برادرم پس میگوید که ثم کبیرتو فکنیتو ابا حفص پس میگوید وقتی که کلان شدم کنیه هم ابو حفص شد کنیه هم ابو حفص است ابو حفصم فلو دعتنی بهی قبلتو اگر که همچنین ابو حفص میگفتی قبولت میکردم ثم ولیتمونی امورکم پس میگوید که شما مرا валии умурҳои худтон гардонидед фасаммайтумуни амиралмуъминин пас мара амирулмуъминин гузоштед амирулмуъминин шудам подшоҳи бигем амири муъминҳо шудам фалав даъутани бизака кама кафака гу агар ки ба ҳамин даъват мекардӣ пас кифоятут мекард яъне ки амирулмуъминин гуфтанд ё умар ё ки абу ҳафс бугуву гуфту лекин халифатуллоҳ нагун бибин ҳазрати умар розиллоҳ ҳамчунин рад кард ва имом абулҳасани мовардӣ басрии фақиҳи шофиӣ дар китоби алаҳкому султония мегӯяд ки инна лимама суммия халифатан имомро халифа гуфтагӣ ҳастанд номгузорӣ кардагӣ ҳастанд халифа лианнаҳу халафа расулаллоҳи сал лаҳ алайҳи васалам фи умматиҳи зеро он ки имом لانه خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم فی امته زیرا اینکه امام خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است در بالای امتش در بین امت امام خلیفه رسول الله هستند قال فیجوز ان یقال خلیفه علی الاطلاق پس جایز است که خلیفه گفته شود مطلقا خلیفه گفتن جایز است و همچنین جایز است که بگوی و یجوز خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتنم جایز است فهمو برادرم یعنی خلیفه گفتن جایز است و درست است اما خلیفت الله یک انسان خلیفه الله هست گفتن این جایز نیست قال همچنین ابوالحسن مواردی میگوید که واختلفوا فی جواز قولنا خلیفت الله و اختلاف کردگی هستند در جایز بودن این سخنی که بگیم خلیفت الله خلیفت الله گفتن جایز هست یا نیست بگه در باره اختلاف کردگی هستند فجوزه بعضهم لقیامه بحقوق فی خلقه بعضی ها جایز دانستگی هستند برای قایم بودن به حقوق بندگان در خلقش ولی قوله تعالی الله تبارک و تعالی میگه که هو الذی خلقکم خلائف فی الارض اون الله است که هو الذي جعلكم خلائف في الارض اون الله است که گردانیده است خلیفه های در بالای زمین و امتنع جمهور العلماء من ذلك اما جمهور از علما جمهور عالم ها Э, дури ҷустагӣ ҳастанд даст кашидагӣ ҳастанд ва дури ҷустагӣ ҳастанд аз ин калима ки халифатуллоҳ бигем яъне ки инсонро бигем ки халифаи аллоҳ табораку ватаоло ҳастанд ва насабу қоилаҳу ила лфуҷури ҳатто ҷумҳури аз аламо мегӯянд ки касе бигӯяд ки аллоҳ табораку ватаоло халифа э, инсон халифаи аллоҳ табораку ватаоло ҳаст пас ин инсонро мегӯянд нисбат ба фуҷур додагиа мегӯянд инсони фоҷир аст انسان فاجر است که این سخن را گفتگی هست انسان فاجر این سخن را میگوید حتی جمهوری از علما گوینده هر کسی که بگوید که انسان آدم خلیفه الله هست میگوید که اون فاجر هست نسبت به فجور دادگی ها هذا کلام ماوردی شیخ امام نووی میگوید که این سخن ماوردی هست و این بود سخنی که از کتاب الاذکاری Э, имом нававӣ раҳимаҳуллоҳу таоло ҳар касе ки хоҳишманд аст пас метавонад ки боби э, бобу фи алфози юкраҳу истеъмолуҳа ҳамин бобро нигоҳ бикунад бобун фи алфозин юкраҳу истеъмолуҳа яъне ки боб дар лафзҳое ки макрӯҳ ҳаст истифода бурданаш пас дар зери ин боб ин суханҳое ки ҳоло баротон расонидам ҳама инҳора бо тартиб зикр мекунад пас хулосаи сухан ҳамин аст ки انسان را خلیفه الله تبارک و تعالی گفته نمی شود و جایز نیست و چطوری که نقل کردیم از ماوردی که میگوید که جمهور از عالم ها هر کسی که بگوید که انسان خلیفه الله هست اون را نسبتش میدهند به فجور و فاجر بودن الله اکبر الله تبارک و تعالی پناه بدهد از فجور و فاجر بودن پس خلاصه اش جایز نیست که انسان را ما خلیفه Аллоҳ табарака ва таала бигем. Пас инсон халифа якдигар ҳастанд. Гузашта мо халифаи гузаштагиҳо ҳастем. Пас маънои оят ҳамчунин ин мебошад. Баракаллоҳ фикум ва ҷазакумуллоҳу хайран ва баракаллоҳу фикум.